mano broliai, nesutepkite mūsų šlovingojo viešpaties Jėzaus Kristaus tikėjimo atsižvelgimu į asmenis. Štai į jūsų susirinkimą ateina žmogus auksiniais žiedais apsimaustęs, puikiais drabužiais pasipuošęs, taip pat įžengia vargdienis apskurusių apdaru. Jūs šokinėjate apie tą, kuris puošniai apsirengęs ir sakote, atsisėsk čia patogiai, o vargdieniui tarėte, pastovėk ten arba sėskis prie mano kojų. Argi jūs nesate šališki? Argi netampate kreivais sumetimais besivadovaujančiais teisėjais? Paklausykite, mano mylimieji broliai, ar Dievas neišsirinko pasaulio akise vargdienių, kad jie būtų turtingi tikėjimo ir paveldėtų karalystę, pažadėta jį mylintiems? o jūs paniekinote vargšą. Argi neturtuolė jūs vargina, ar ne jie tampo jūs po teismus, ar ne jie pikžodžiauja tam gražiam vardui, kuriuo esate pavadinti. Jeigu tik vykdote karališkąjį įstatymą, kaip raštas reikalauja, mylėk savo artimą kaip save patį, jūs gerai darote. Bet jeigu pataikaujate atskiriems asmenims, darote nuodėme ir esate įstatymo kaltinami kaip nusižengėliai. Mat kas laikosi viso įstatymo, bet nusižengia vienu dalyku, tas lieka kaltas ir dėl visų. Juk tasai, kuris yra pasakęs nesvetimauk, taip pat yra pasakęs nežudyk. Jei nesvetimauji, bet žudai, vis tiek esi įstatymo laužytojas. Taip kalbėkite, ir taip darykite kaip tie, kurie bus teisiami pagal laisvės įstatymą. Teismas negailestingas tam, kuris nevykdė gailestingumo, o gailestingumas didžiuojasi prieš teismą. Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi, turi tikėjimą, bet neturi darbų? Ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų. Keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotinkite, o neduotų, ko reikia jų kūnui. Kas iš tų žodžių? Taip pat ir tikėjimas, jei neturi darbų, jis savyje miręs. Priešingai, kitas pasakys, tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Tu tiki, jog yra vienas Dievas. Gerai darai, bet ir demonai tiki ir dreba. Ar nori žinoti neišmintingą žmogau, kad tikėjimas be darbų nevaisingas? Argi nedarbais buvo nuteisintas mūsų tėvas Abraomas, aukodamas savo sūnų Izaoką ant aukuro, Matai? Tikėjimas veikia kartu su jo darbais ir darbai tikėjimą padarė tobulą. Taip išsipildė rašto posakis. Abraomas patikėjo Dievu ir tai buvo jam įskaityta teisumu, o jis pramintas Dievo bičiuliu. Matote, kad žmogus nuteisinamas darbais, o ne vienu tikėjimu. Taip pat ir paleistuvė Rahaba Argi ji nedarbais buvo nuteisinta, kai priėmė pasiuntinius ir kitų kelių juos išleido. Kaip kūnas be dvasios miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas.